บุ๊กทูเก้าสิบสองดอกซันอิกิด็อกซันอิกิอนุประโยครองลงมาที่สองคลีย Kili yan c ü m l e ิ e ิ2ี i l i yan c ü m l ล l ร์ผมโมโหที่คุณนอนกรน Horlaman beni kızdırıyor. Horlaman beni kızdırıyor ผมโมโหที่คุณดื่มเบียร์มาก Bu kadar çok bira içmen beni kızdırıyor. Bu kadar çok bira içmen beni kızdırıyor ผมโมโหที่คุณมาช้า Bu kadar geç gelmen beni kızdırıyor. Bu kadar geç gelmen beni kızdırıyor ผมคิดว่าเขาต้องการหมอ Onun bir doktora ihtiyacı olduğunu zannediyorum. Onun bir doktora ihtiyacı olduğunu zannediyorum ผมคิดว่าเขาไม่สบาย Onun hasta olduğunu zannediyorum. Onun hasta olduğunu zannediyorum ผมคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ Onun şimdi uyuduğunu zannediyorum. Onun şimdi uyuduğunu zannediyorum เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา Onun kızımızla evleneceğini ümit ediyoruz. Onun kızımızla evleneceğini umut ediyoruz เราหวังว่าเขามีเงินมาก Onun çok parası olduğunu ümit ediyoruz. Onun çok parası olduğunu umut ediyoruz เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน Onun milyoner olduğunu ümit ediyoruz. Onun milyoner olmasını umut ediyoruz ผมได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ Hanımının bir kaza geçirdiğini duydum. Hanımının bir kaza geçirdiğini duydum ผมได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Onun hastanede yattığını duydum. Onun hastanede yattığını duydum ผมได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคัน Arabanın tamamen hurda olduğunu duydum. Arabanın tamamen hurda olduğunu duydum ผมดีใจที่คุณมา Geldiğinize sevindim. Geldiğinize sevindim ผมดีใจที่คุณสนใจ İlgi duyduğunuza sevindim. İlginiz olduğuna sevindim ผมดีใจที่คุณซื้อบ้าน Evi almak istemenize sevindim. Evi almak istemenize sevindim ผมเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว Son otobüsün kalkmış olmasından korkuyorum. Son otobüsün kalkmış olmasından korkuyorum ผมเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ Bir taksi tutmamız gerekmesinden korkuyorum. Bir taksi tutmamız gerektiğinden korkuyorum ผมเกรงว่าผมไม่มีเงินแล้ว Korkarım yanımda para yok. Yanımda para olmamasından korkuyorum